¿Estamos grabando? ¿Estamos grabando? Ya, ya. Ah, Es el Martín Guay. Volando en el sky. ¡Ayúdate! Ella quiere que la choque, le haga la la la, pero en la cama le hago ratata. Que la choque, la la la, que le pegue. Suelta la pista R. Que la choque, la la la, que le pegue. La, la, la. Que la choque. <laughs> Apenas la vi, cruzamos la mirada. Me veía ella, se puso a bailar. La invité un trago, empezó a tomar y después ella me besó y se enredó. Yo no sé qué pasó, ando con el R y la noté En el B16 me mueve el culo. Tanto trago, creo que me excedó. Mamita, te llevo pa' bella En mi cama te voy a desnudarte. Al otro le un descarte. Toma, toma un turrón y un ron. Ando vacilando como un locotrón. Le doy con el bate, tremendo jonrón. Y bailando quiere que la, que la, que la, que la La, la, Que le pegue. La, la, la. Que la La, la, la. Que le pegue. La, la, la. Que la que la choque, choque, que la pegue, pegue, que la <laughs> ya. Pa' que se ando con el R, dímelo vos. Ah. Que la choque, choque, que le pegue, pegue, un tembleque que, que, pa' que mueva el Que la choque, choque, que le pegue, pegue, un tembleque que, que, pa' que mueva el que, muéveme lo que No soy argentino y ella me hace un pete, vete, petardo.